ikiringo c'indwi zibiri kigiye kurangira igice kimwe c'abana bo ishuri shingiro rya kirisi umwami ryo kumushasha mu gisagara ca gitega batariko bariga kuva iryo shure rigurutse ikindi naco gice cy’abanyeshuri bigira mu masomero y'ishure rya yagamukama ryaho kumushasha nayo komine ya bururi ikenya abigisha bashika mirongo umunani n'indwi imwe mu ntamba myituma urugero rwo kumenya mu bibazo bya leta rutera rugabanuka muri iyo komine ibiciro by'imiti ngo ntibyari bikwiye kuduga iyo amategeko agenga icyo gisata akurikizwa neza murabyumva eh, muri ano makuru umwe mu bashinga amateka bagize umugwi w'amaho witaye ibibazo by'imibano abivuga afatiye ku cigwa giherutse kwerekana ko ibiciro by'imiti byaduze ku rugero rushika ibice mirongo itatu na bibiri ku kuva mu mwaka bibiri na mirongo ibiri na gatatu kubona ku rutonde rw'abakinnyi batumwe ko n'umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba mu ntumbero yo gutegura inkino zimirije mu nzira igana guhiganirwa igikombe cya Afrika harimo abakinnyi bakinira ihiganwa ryo mu cyicaro ca mbere mu burundi Primus League ngo bishobora gufasha abo bakinnyi kuronka amahirwe yo kugugwa n'imigwi ikomeye yo hanze y'igihugu insiguro z'umumenyeshamakuru w'inkino mu burundi François akimana ari mu buhinga bw'ibyuma turabahaye ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro tongere tubahe ikaze muri makuru amashuri shingiro ya Gasenyi ya mbere n'iya kabiri muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura afise ibibazo bitandukanye harimo ubwinshi bw'abanyeshure ubukene bw'amazi meza n'imisarani nk'uko amakuru ava kuri ayo mashuri abivuga umuyobozi bw'ishure shingiro ya Gasenyi ya mbere bavuga ko ibiraba ayo mashure vyobarizwa mu buyobozi bw'indero mu ntara abarongoye ubwo uyobozi tukaba tutarashobora kubaronka ngo bagire ico babivuga ko inkuru dukesha mugenzi wacu Mireye Kanyange isaha zine n'igice kuri uyu wa kabiri dushitse ku ishure shingiro ya Gasenyi ya mbere ni ya kabiri abanyeshure bagiye gukina twakiriwe n'umwe mu barongoye gasenye ya mbere uwo bita metre responsable tumubwira ikitugenza mu nyuma twinjira mu biro by'umuyobozi ubu nawe amaze kumenya ikitujanye atwishuye ko umuyobozi w'indero mu ntara wenyine ari ashobora kuvuga akanatanga inyishu ku bibazo inyishu twanahawe n'urongoye indero muri komine Mutimbuzi turondeye ku telefone iyo ndongozi y'indero mu ntara ya Bujumbura ntitwamutoye mu nyuma abakora mu biro by'indero mu ntara twaciye ko batubwira batubwira ko iyo ndongozi ari mu nama nubwo biruko amakuru twakuyeho nuko abanyeshuri ari benshi mu myaka ya mbere hari n'abicara hasi ku bwiherero bw'abanyeshuri budasakaye kandi busa nabi ubwo abigisha bwo ngo nta buhari bakaba baja mu mihana yo ngaho hafi icyo twabonye nuko irobine imwe iraho atamazi arimwo ayakoreshwa kuri ayo mashuri ngo akavomwa mu kindi kibanza icyo twabonye kandi nuko abana bo muri matehanere bata batashe umwe wese atahana agatebe kiwe aba yatondanye bamwe barikorera utwo dutebe abandi bakadutwara mu ntoki kugira ngo ivyo bibazo bitoregwe inyishu na cane cane icubwiherero ngo harabaye inama ku munsi w'Imana aho abavyeyi n'ubuyobozi bw'ishure ya Gasenye ya mbere bumvikanye ko umunyeshure wese ariha amafaranga ibihumbi bitanu abanyeshure bo kuri Gasenye ya mbere ngo bakaba bangana ibihumbi bibiri bikumvikana ko amafaranga arindiye kurihwa ari miliyoni icumi z'amafaranga y'amarundi aya nayo ngo akazorihwa imbere y'uko ukwezi kw'icumi na rimwe kurangira inama nk'iyo ngo ikaba yarabaye no kuri Gasenyi ya kabiri kugira ngo turonke umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa kuri Gasenyi ya mbere n'iya kabiri aho muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi twabandanije turondera umuyobozi w'indero mu ntara gushika nk'isaha cumi zo kuri uyu wa kabiri ariko turamukena igice kimwe c'abana bo kwishure shingiro rya Kirisi umwami ryo ku mushasha mu gisagara ca Gitega ntibariko bariga ku iryo shure rigurutse haraheze hafi indwi zibiri ikindi gice c'abanyeshure b'iryo shure bakaba bigira mu masomero mato mato kandi ameze nabi y'ishure rya Yagamukama ryaho ku mushasha mu gihe urongoye komite y'abavyeyi kuri iryo shure ryagurutse asaba ko ryosanurwa ryosakagwa na kurongoye igisata c'indero muri diocese nkuru ya Gitega avuga ko uburyo bugenewe Eh, bukenewe nibwaboneka iryo shure ryagurutse rikukira eh, diyoseze nkuru ya gitega rikwiye kubakwa gushasha kuko ryari rishaje cyane inkuru tubaza Gerard nibigira igice cy'abana bo ku ishure nshingiro Kristo Mwami ryo kumushasha mu gisagara cya Gitega batari ko bariga kuva ishure ryabo rigurutse amasomero 9 kwigenekerezo rya 200 kwezi guheze ni abiga mu mwaka wa gatatu w'ishure ryo kwimenyereza ari ryo maternelle abiga mu mwaka wa mbere wa gatanu n'uwa gatandatu w'ishure shingiro abandi bana bo kuri iryo shure bo mwaka wa kabiri wa gatatu n'uwa kane bigira mu masomero mato mato kandi ava cyane kubera ashaje hakaba n'ayadafise imiryango n'amadirishya akaba ari akaba ari y'ishure ya Gamukama ryo kumushasha ibyo ngo bituma biga nabi nabi kuko biga bicaranye ko nkuko bishikirizwa n'abarezi babo abandi bana b'iryo shure nshingiro Kristo umwami ryo kumushasha ryagurutse bo mwaka w'indwi w'umunani n'uw'icenda bariko bigira mu masomero mato mato yari yubakiwe ishure ryo kwimenyereza bakaba biga bicaranye bicaranye ko nabo nyine ibituma badakurikira neza nk'uko abarezi babo babandanya babivuga abo bana batararunka amasomero bigiramo tukaba twabasanze bicaye abandi bahagaze mu kibuga cy'iryo shuri rya yagamukama bagenzi babo bariko bigiramo urongoye komite y’ababyeyi Leonidas Nzisabira akababazwa nabo bana batariko bariga cyo kimwe nabo bariko bigira mu buryo bubi asaba ko iryo shure ryagurutse ryosakagwa bushasha vuba maze abana bagasubira kugiga kugiramwo umugambi wo kuri bomora ryose kugira ngo risubire kubakwa bushasha nawo ngo kugwa mu gihe c'iciriza ariko rero Dieudonne Nzohabonayo arongoye igisata cy'abakozi n'ivyigwa mu biro vy'indero vya diyoseze nkuru ya Gitega iryo shure risanzwe rikukira ntahuza n'uwo arongoye komite y'abavyeyi kuko avuga ko iryo shure rishaje gose kandi ko ari kuri bomora ryose rikazokubakwa bushasha ibyo gusubira kurisakara ngo vyoba igihe hoba habaye kuburanirwa ariko gushika ubu ngo nta buryo bwo kuri kuribomora ryose kugira ngo ryubakwe bushasha buraboneka igitega Jean Ibigira ku bwa radio isanganiro urakoze gerard nibigira tukivuga indero tuve igitega tujibururi komine ya bururi irakenye abigisha bashika mirongo umunani n'indwi hakaba kandi n'izindi ntambamyi nk'abayobozi bamwe bamwe badakurikirana neza ibikorwa bajejwe abigisha badakora neza ari naho urugero rwo kumenya mu bibazo bya leta rutera rugabanuka muri iyo komine bikaba byavugiye mu nama y'umunsi wahariwe indero kuri uyu wa mbere watunganijwe n'iyo komine mu byo abitaho igisata c'indero basavye harimo ko komine yoshiraho ikigega cofasha mu guhemba abigisha babakutsa kivi kuko hari amashure atabishoboye inkuru dukesha zeno nzambimana muri abo bigisha 87 bakibura mu mashuri yo muri komine ya Bururi harimo 32 bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 6 20 kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda hamwe na 35 binyuma y'ishuri shingiro nkuko bitigira iva mu buyobozi bw'indero muri komine ya Bururi bivyerekana ngo ubukene bw'abigisha abashasha muri uwo mwuga bihigo bigora kwigisha ibyigwa bimwe bimwe abigisha batakurikiza indiganizo shasha pedagogie de l'integration muri rw'ifaransa abayobozi bamwe bamwe n'abafasha batakurikirana neza ibikorwa n'abigisha ubukene bw'ibikoresho ku mashuri amwamwe nk'imashini nyabwonko umunyagankuba n'ibindi ngo ni mu bihanze ubwo buyobozi bw'indero nk'uko byashikirijwe na jibiri niyo nkuru umugenduzi w'amashuri muri iyo ntara ya bururi hari kuri uyu wa mbere mu nama y'umunsi wahariwe indero inama yatunganijwe n'ibiro bya musitanteri wa komine ya bururi felix niyongabo wabo akaba yamenyesheje ko batunganije iyo nama mu ntumbero yo kurabira hamwe ibihanze icyo gisata cy'indero muri komine arongoye komine bigaragara ko itagifise ikibazo cya mbere nk'icyo yahorana kera kuko nko mu kibazo gisozera amashuri shingiro komine bururi yabaye gatatu fo communal pour l'éducation conafashe no kuriha amafaranga y'abakutsa kivi kuko ngo bigaragara yuko ari amashuri amwe amwe adashoboye kuriha ayo mafaranga abigisha nabo bakora ahegeranye ico bita réseau scolaire mu rurimi rw'ifaransa ngo bategerezwa kuza barahura kugira ngo bungurane ubumenyi ngo mbere ngo bonahanwa iyo bakosheje nayo ngo abayobozi bizogaragara ko batamenyesha imyaka itatu yose ikurikirana muri ivyo bibazo vya leta ngo bakwiye kuzobogozwa ariko abo bayobozi bakaba batabihuriza ko bakavuga ko nko mu mashuri inyuma y'ishuri shingiro ngo amashuri yegamiye komine ngo ahabwa ngo abanyeshuri ba nyuma nayo abari imbere ngo bagahabwa amashuri afise indaro ngo buraba rero ingene babigira kugira ngo amashuri yose afatwe kumwe ibururi zinonzaba imana radiyo isanganiro isanganiro inama isumbi tubandanije n'ano makuru twabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru ibiciro by'imiti ntibyari bikwiye kuduga yamategeko abigenga haba neza bivugwa na pamfire marayika amateka asanzwe ari mu mugwi w'amahujejwe ibibazo by'imibano mu nama nshinga amateka afatira ku cigwa cakozwe n'urunani rw'amashyirahamwe yo kuvuzanya pamisab cerekana ko ibiciro by'imiti byaduze ku rugero rw'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu agasaba ko mu kigo uh, ko ikigo nako uh, ko urwego ricungera ibikorwa by'amafarumasi hamwe n'imiti mu burundi iryo bwirizwa ririkwije rimwe byose byo riba ryakurikizwa kuba atangwa n'imwe yateza kuba ku bintu by'ibiciro ni muri iryo tegeko nyene eh, mu ngingo yaryo ya kane ritegekanya eh, ikigo ikigo cyo Burundi giteza gukurikirana uko eh, imiti Eh, n'ibifungurwa byo ku bantu bitunganywa neza ni abrema Icyo kigo rero iryo teko ratekanye yuko cyateza kwa cigenga ijana ku ijana ku bijyanye n'ibikoresho ku bijyanye n'uburyo nubwo gitwarirwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mugabo cyateza kwa gifise ingufu zikwiye zo kugira ngo gikurikirane ibintu bijyanye n'imiti n'ibintu by'ibifungurwa aha ntitwovuga ku bintu by'amafaranga gusa no ku bintu by'amategeko amategeko yateza kugenga icyo kigo akaba akwiye neza hamwe kiharonka n'abakozi bakwiye hamwe icyo kigo cokora neza izo ngorane zibashobora kugabanuka umushingamateka pamphile marayika kuri mikoro ya jean de dieu irakoze mu bijyanye n'inkino urutonde rw'abakinnyi mirongo ibiri na bane batumwe ko n'umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba ni mu ntumbero yo gutegura inkino zibiri uburundi buzokina n'igihugu cya burkina faso mu kurondera amahirwe yo gukinira igikombe cya afurika mu mwaka wa na mirongo ibiri na gatanu ngo rumeze neza bishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'inkino akurikiranira hafi umugwi nserukiragihugu aho abona ko abakinnyi benshi muri bo bamenyereye bibereye inkino mpuzamakungu kubona kuri urwo rutonde harimo abakinnyi bakina ihiganwa ryo mu cyicaro ca mbere mu burundi Primus League Theodore Ntunga avuga ko ibyo bizofasha abo bakinnyi kuronka amahirwe yo kugugwa n'imigwi ikomeye yo hanze y'igihugu ari kuri mikoro ya Jean Marie Vianney Ngendakumana urutonde narubonye mirongo irindwi na bane benshi bahora bahamagwa mu iserukira ry'igihugu mbere no mu minsi yo hafi eh, bari barabahamagaye kiretse batatu bitwa yuko bagarutse batahora mushatse kuvuga ngo ndizeye samuel akina inyuma shasira eh, akina hagati hamwe na Bofisi Caleb akina imbere rino garuka nyine rya Bofisi Caleb nyuma y'igihe kitari gito ataboneka mu guserukira gihugu intamba mu rugamba abantu bo gitega kwiki uravye umugwi serukira gihugu wacu urakomeye ariko imbere ntabasatirizi bariho bandi bakomeye nka Bofisi Caleb Bofisi Caleb niba yakize akwamaze iminsi agira imimenyerezo n'ahatamba higanwa amaze mu iminsi nibaze yuko ashobora kuzana impinduka cyane cyane muri uwo mugwi serukira gihugu afatikanije n'abajya bakinwa hagati bamenyereye kuri uru rutonde nyine hagaragayemo izina rya sayidi ntibazonkiza muri kino gihe atamubwe afise ibyo zo by'umuntu bivuga ku iki y'uburundi cyane rwose ariko turamaze kubona ingene umugwi nsirokeragirwa w'inkamba mu ngamba ubyifatamwo nibaza yuko dushobora kwitegura kurungura urukino rwiza cyane bashobora gutsinda cyangwa bagatsindwa ntibishika buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu imyimenyerezo ngororamubiri igiriga umukenyezi imbere yo kwibaruka ngo ituma yitegurira ah, kwibaruka neza muganga kadohira dukeje yanonoso ibyo kugorora umubiri asigura kwiyo iyo myimenyerezo ikorwa mu ntango z'igice cya gatatu cy'imbanyi iyo umukenyezi yakoze iyo myimenyerezo imufasha byinshi nko ukorosha imitsi imufasha kwibaruka bikamukingira n'izindi ngaruka mbi ohoramuco imyimenyerezo ngororamubiri umubyeyi akora imbere yo kwibaruka ngo niyimufasha kuzo kwibaruka neza akayikoresha ku bahinga banonosoye ibyo kugorora umubiri guhera ku mezi atandatu canka amezi indwi iyo mbanyi muganga kado iradukeje yanonosoye ibyo kugorora umubiri asigura ko hariho ababyeyi bayikoresha imbere y'ico kiringo kubera baba basanzwe bafise ububabare umuhinga arasigura uburyo butandukanye bakorera abo bakenyezi bibungenze bifuza kwitegurira kwibaruka neza huku kubigisha uburyo bwiza bwo guhema bijyanye n'igikorwa cyo kwibaruka la musculature di perine ni agace k'umubiri kari hagati y'ahaca umwanda mukuru hamwe n'ibihimba by'irondoka rero ni agace ababyeyi usanga ntibakamenyereye kugakoresha ku buryo umubyeyi yashobora gushika kwibaruka bakamubwira yuko akorosha cyangwa agashiramo inguvu ntamenye aho ashira inguvu aho ariho neza na neza turabigisha rero ingene bashobora kuhorosha n'ingene bashobora kuhashira inguvu bikenewe urumva umubyeyi ashyize kwibaruka arahorosha bigakunda kubera aba yarahamenyereye muri icyo gihe ariko aritegura muri iyo myimenyerezo ngororamubiri iyindi mitsi biragabanywa n'iyo myimenyerezo ngororamubiri hari igihe iyo bitabaye gutyo oye bishika umubyeyi ahaca umwana hagakomereka kubera umwana yaje ari munini cyangwa kubera atashoboye kuhorosha bikwiye hanyuma ngo hashobore gutuma umwana acayo yorohewe ugasanga harakomeretse birashobora gushika igikorwa cyo kwibaruka kikaba kirekire iyo igikorwa cyo kwibaruka cyabaye kirekire umwana arashobora kuruha n'ingorane rero bizanana ku mwana iyo igikorwa cyo kwibaruka cyateze kandi umubyeyi na wene kubera umwana amumaramwo umwanya munini hariho ingorane ashobora kugira iyo umwana asohotse ugasanga ntagishobora gufata umukoyo wiwe ugasanga hari ibihimba kanaka by'indani mu nda byataye ikibanza kubera mbega umubyeyi yakoresheje imyimenyerezo ngororamubiri imbere yo kwibaruka biba bikenewe ko ayikoresha inyuma yo kwibaruka nibyo muganga kado iradukeje adusigura muri bucanayandi y'amagara y'abantu izokurikira urakoze ahonera umuco kumwe na muganga kado iradukeje naha amakuru twari turabashikiriza aciye agarukira tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiye arakoze na François Akimana yari mu buhinga bw'ivyuma mwandanye mwumviriza isanganiro